Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Tu klausies raidījumu Liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsoni. Slavēts Jēzus Kristus un priecīgus Ziemassvētkus, priecīgus Kristus dzimšanas svētkus dārgie rādījumi arī klausītāji. Šodien, neskatoties to, uz to, ka ir Ziemassvētku oktāva, esam vēl joprojām Kristus dzimšanas svētku noskaņojumā, bet tiekamies uz raidījumu liturģiskā vārnīca. Liturģija, protams, pavada mūs šajās dienās, nosvinējām uh, daudzi no mums uh, vigīlijas svēto misi uh, vakarā, 24. decembrī, un tad iespējams kādā draudze arī bija pusnakts svētā mise jau vēlāk vakarā vai pat patiešām jau ap, ap pūkstens 12. naktī. Un gal galā tad daudzi piedalījās arī 25. decembrī dienas svētajā misē. Šodien mēs pieminām kādu no pirmajiem Kristus sekotājiem, Svēto Stefanu. Un uh, ir arī tāda tradīcija šajā dienā svētīt auzas. Un uh, šodien dzirdēju uh, baznīcā priesteris, kurš vadīja svēto misiju, viņš uh, teica, ka tie, kur ir šodien ieradušies uz baznīcu ar uh, zirgiem un kuriem zirdziņi stāv netālu uh, pie baznīcas, tad uh, viņš eh, labprāt viņiem pasvietīs auzas. Bet uh, lielākā daļa, gan arī visi, vai šķiet, ka visi, bija ieradušies vai no nu ar kājām, vai ar kādu jau motorizētu eh, transporta līdzekli, bet uh, kāpēc šodien svētā Stefanā dienā svētam auzas? Uh, tā tradīcija ir sena, visticamāk saistīta ar eh, laiku, kad kristīgā vēsts nonāca eh, pie ģermāņu ciltīm mūsdienu Vācijā, un eh, iespējams, ka tā ir kā atbilde vai kā mēs moderni sakam inkulturizācija, jeb evaņģēlija iesakņošanās vietējās paražās, kāda valdīja šo cilvēku vidū, proti pieņēma Kristu kā dievu, kā patiesu dievu, bet ar nedaudz arī savu sākotnēji vismaz izpratni par to, kāds ir dievs un ģermāņu ciltīm dievs ir karavadonis, kurš jāj uz zirga un Kristus, tātad arī kā šis karalis un svētais Stefāns savukārt kuru baznīcā godinām vismaz jau no 4. gadsimta, tad ir šis karaļa pavadonis, karaļa kareivis, kurš viens no pirmajiem dodās šajā cīņā un uzvar, uzvar ar mīlestības ieročiem, uzvar ar piedošanas vārdiem, kā mēs to šodien klausījāmies Dieva vārda liturģijā, uh, piedodot saviem pāri darītājiem, esot uzticīgs līdz nāvei, bet arī izlūdzot Pāvila atgriešanos. Vīrietis Sauls, kurš vēlāk kļūst par vienu no dedzīgākajiem Kristus apustuļiem. Bet tātad šis Stefans, Kristus karēvis, tātad arī ir zirgā, un zirgi vislabprātāk mielojās ar auzām, un tāpēc tiek uzskatīts, ka šī tradīcija svētīt auzas šajā dienā ir no šī vismaz pirmās kristīgās tūkstošgades, kad kristīgā vēsts sasniedza vietējos cilvēkus Vācijas teritorijā. Bet eh, šodien vēlējos runāt eh, netik daudz par eh, auzām, netik daudz par arī to, ka esam vai joprojām Ziemassvētku laikā un pārdomājam Kristus iemiesošanās noslēpumu, bet uh, gan to, kas uh, norisinājās Ziemassvētku vakarā. Pāvila, tas Pētera uh, bazilikā, kurā svētais tēvs Francisks atklāja jubilējas gadu. Nākošais gads šī 2025. gads tātad ir jubilējas gads, kas veltīts cerībai. Un vēlējos šodien runāt par kādu simbolu, ar kuru tika atklāta, atklāts šis žālsirdības, šis jubilējas gads, proti durvis, svētās durvis, kuras ir pirmām kārtām jau Pētera bazilikā, kuras ir arī citās pāvesta bazilikās Romā, kuras atrodam arī vairākās svētvietās, gan svētajā zemē, gan citur pasaulē. Kas ir šīs durvis, kāda ir šī uh, nozīme šīm durvīm, un kāda ir uh, vēsture, un gal galā kāda ir liturģija, jeb kādi ir šie riti, jo mūsu raidījums saucās liturģiskā vārnīca – Un tāpēc vēlos runāt arī par to, ka šie atklāšanas, uh, svētā gada atklāšanas uh, ceremonija ir saistīta ar noteiktiem ritiem, rituāliem un lūkšanām. Durvis, tā simbolisms bībelē, uh, mēs varam atklāt vairākās rakstu vietās, vistiešākā tiešākā ir tā, kurā Jēzus pats sevi nosauc par durvīm. Es esmu durvis, kurš izies caur mani tiks atpestīts, tas atradīs bagātīgas ganības. Un šis Jāņa evaņģēlija fragments ir kā atslēga, arī dziļākā atslēga šīm žēlsirdības gada durvīm, caur kuru ticīgie kuri svētceļnieki izies cauri, tādā veidā uh, izejot caur Kristu, vienmēr atgriežamies pie tā, ka viņš ir mūsu ceļš un viņš ir tas, kurš ved mūs pie tēva, kurš ved mūs uz jauno dzīvi, uz atgriešanos, vienmēr atgriežamies caur viņu un pie viņa. Tāpat arī par durvīm Jēzus ir mācījis netieši mudinot ticīgos klauvēt. Viņš saka Lukas evaņģēlijā, lūdziet un jūs saņemsiet, meklējiet un jūs atradīsiet, klauvējiet un jums tiks atvērts. Klauvēšana, kas ir viens no svēto durvju atvēršanas rita sastāvdaļām. Bet arī atklāsmes grāmatā Jēzus saka, ka es stāvu pie durvīm un klauvēju – Ja kāds dzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es nākšu pie viņa un vakariņošu ar viņu, un viņš kopā ar mani. Tātad pirms vēl mēs klauvējam pie Dieva žēlsirdības durvīm, patiesībā viņš pirmais klauvē pie mūsu sirds durvīm. Iespējams, ka arī tā ir patiesība, kuru svinam Ziemassvētkos, ka Dievs pirmais klauvē ir nācis pie mums. Tā vienmēr ir viņa iniciatīva. Viņš nāk pie mums kā mazs bērns, viņš turpina klauvēt pie mūsu sirdīm, neskaitāmos veidos ikdienas. Daudzas vēl ir atsauces svētajos rakstos uz durvīm, uz vārtiem, jo arī svētajā pilsētā Jeruzalēmē ticīgie un arī tie, kas eh, ieradās eh, šajā svētajā vietā kā ceļinieki ieradās caur vārtiem, tāpēc ir vairāki psalmi, vairāki svecinieku psalmi svētajos rakstos, kurā vārti tiek pieminēti kā taisnības vārtiem, taisnības vārti, pa kuriem ies ticīgiem. Atvariet vārtus, lai ieiet taisnīgā tauta, kā arī citas rakstu vietas. Vēsturiski gan šie vārti parādās vismaz pāvesta bazilikā Laterānā tikai 15. gadsimtā. Agrākās ziņas mums ir par 1423. gadu Laterāna bazilikā un Pētera bazilikā savukārt ap 1400 50. gadu. Savukārt, sākot ar 16. gadsimta sākumu, pāvests Aleksandrs VI nolēma, ka šādas durvis būs visās pāvesta bazilikās. Romā, kas ir pāvesta bazilika, tātad arī svētais Pāvils ārpus mūriem un svētā Marija Maģore bazilika. No 16. gadsimta, tad tā jau kļuva par stabilu tradīciju ik 25 gadus, kad notika šis jubilējas gads, svētais gads par godu pestīšana dzimšanai, pestītāja dzimšanai, tad visas četrās, visās četrās pāvesta bazilikās Romā tika svinīgi atvērtas svētās durvis – kuras bija vaļā tad eh, svētā gada, jeb jubilējas gada laikā. Kāda ir eh, šī nozīme svētajām durvīm, kāds vēl ieguvums ticīgiem caur viņām iziet, tad jārunā ir par atlaidu žēlistību, proti, ka ticīgie var saņemt pilnas atlaides, izejot caur šīm durvīm – Un tā ir tikai viena no, protams, iespējām nopelnīt šīs pilnīgās atlēdes. Vēl vēlāk raidījuma laikā runāsim par to, ka arī tie ticīgie, kuri nevar sveceļot uz Romu, arī šeit pat Latvijā vairākās vietās un vairākos veidos šo atlaidu žēlistību var iegūt, bet uh, noteikti liels ticīgo sveicinieku un arī droši vien interesantu pieplūdums ir gaidāms nākamajā gadā Romā, un daudzi, nu, daudzi būs arī tie, kuri vēlēsies iziet caur šīm svētajām durvīm, neskatoties uz to, vai viņiem ir izpratne, kas ir atlaidu žēlistība, ka tas ir, tā ir pateicoties Kristus un svēto nopelniem uh, to grēku ļaunuma dzēšana. Proti tas nav tas pats, kas sakramentālā grēksūdze, tas nav, nav grēku piedošana, kā bieži vien dzirdam to sakām sekulārajos medijos, bet gan jau pēc tam, kad cilvēkiem grēki ir piedoti, tad ar svēto un Jēzus Kristus nopelniem baznīca dzēš arī to ļaunumu, ko ir nodarījis grēks, to laicīgo ļaunumu, kāds ir radies pārkāpjot Dieva noteikto kārtību. Svētais tēvs Francisks iesāka šo ceremoniju vienkāršā veidā. Vēsturiski mēs redzēsim uh, ka šis rituāls ir ticis nedaudz mainīts, pielāgots noteiktām uh, situācijām un apstākļiem, bet uh, par to runāsim pēc dziesmas. Es skaistu. Esam atgriežusies pie raidījuma liturģiskā vārtnīca. Šodien runājam par svētajām durvīm, pirmām kārtām jau tām, kuras tiek atvērtas kā pirmās, proti tās, kuras atrodās Pētera bazilikā Vatikānā. Un šis rituāls ir mainījies, vismaz nedaudz pēdējās desmit gadēs, bet uh, saglabājies bija no 16. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum uh, diezgan uh, pamat, pamat uh, tajos elementos diezgan uh, līdzīgs. Proti, ar ko sākās uh, šo svēto durvi atvēršana, patiesībā tā sākās vēl pirms uh, uh, ir sapulcējušies uh, ticīgi un pāvests un uh, tiek svinīgi atvērtas šīs durvis, jo uh, pirmām kārtām durvis ir uh, aizmūrētas ar ķieģeļu sienu. Kādreiz patiesībā tādu durvju uh, nebija nemaz uh, ārpus šo svēto uh, gadu jubilējas gadu uh, ietver, uh, bet uh, tās durvis tika izmantotas tikai, lai aizvērtu uz nakti ticīgajiem uh, šo piekļuvi, lai noslēgtu baznīcu, bet uh, ārpus šī jubilējas gada patiesībā tika durvis iemūrētas. Uh, Un tad sāk ar to, ka tiek uh, atlausti vaļā ķiedziļi un izņemta kaste, kurā glabājās informācija par iepriekšējo jubilējas gadu. Un arī šoreiz, 2. decembrī, tika svinēta līdzīga ceremonija, kurā svinīgā veidā tad šo metāla kasti izņēma no sienas, kurā tā bija iemūrēta, tad svinīgā procesijā aizveda uz kapitula zāli, attaisīja to vaļā un izņēma šīs kastes saturu, kas ir iekšā šajā kastē, svēto durju atslēgas, pergaments, uz kura ir uzrakstīts, ka šīs durvis ir aizvērtas, un tas ir noticis viss atbilstošā veidā, vairāki apzeltīti ķieģeļi, kas kādreiz tika iemūrēta pašā sienā, bet tagad jau pēc senas tradīcijas tiek ielikti šajā kastē, un vairāku iepriekšējo pāvestu monētas jeb medaljoni. Tad, kad ir nojaukta šī siena, šīs ciedeļu mūris, tad durvis tiek sagatavotas tam, lai viņas pāvests varētu svinīgi atvērt. Un atvēršana vismaz šajos regulārajos jubilējas gados, kuri tiek svinēti ik pa 25 gadiem, svinot pestītāja dzimšanu, tad visbiežāk sākās ar Ziemassvētkiem – Un tā tas ir bijis arī šajā gadā. Tieši Ziemassvētku vigīlijā, ja pusnakts misē, tika svinīgi atvērtas šīs durvis. Jāatzīst, ka pēdējās desmitgadēs vislielākās izmaiņas ir skārušas tieši šo atvēršanas brīdi, jo līdz pat pāvestam Pāvilam VI, kurš svinīgi atklāja 1974. gadā Ziemassvētku vakarā jubilējas gadu, tad viņš bija pēdējais, kurš nevis atvēra durvis, kā mēs to redzējām, vai kā par to esam dzirdējuši pāvesta Franciska laikā un Jāņa Pāvila otrā laikā, bet gan viņš trīs reizes ar sudraba āmuru uzsita pa šo mūri. Tas nozīmē, ka līdz viņam šis mūris netika pilnībā nojaukts, bet gan tika, varētu teikt, uzlikts uz tādas kā tāda kā aparāta, kas eh, nolaida šo mūra sienu uz leju, līdzīgi kā tiek nolaisti un pacelti nolaižamie tilti, tad eh, pāvests Pāvils VI bija pēdējais pāvests, kurš izmantoja eh, šo sienas simbolismu un savukārt vārdi, ar kuriem uh, tiek atvērtas šīs durvis vai ar kuriem tiek klaudzināts, uh, ir saglabājušies nemainīgi, kas ir citāti no psalmu vārdiem, proti atveriet man taisnības vārtus, pa tiem iegājas es slavēšu kungu, tad uh, uh, pāvests pieklauvē un uh, šie vārti, tagad vārti, pirms tam mūris tiek atvērti var gan redzēt, ka uh, ir pēdējās desmitgadēs um, uh, arī eksperimentēts ar dažādiem elementiem, proti Jāņa Pāvila otrā laikā jubilējas gadā, uh, kas ievadīja 2000 gadu, uh, tad uh, bija dažādu kultūra elementi, kā piemēram no Āzijas un no Okeānijas eh, kultūrām, eh, un šīm kultūrām raksturīgie ornamenti tika eh, uzstādīti, jeb durvis tika izgreznots ar šiem elementiem un tika veikta arī tāda kā apkopināšana austrumu stilā. Bet klasiski un tradicionāli pirms vēl pāvests šķērso šo svēto durvju slieksni, šīs durvis eh, un eh, palodas un slieksnis tiek eh, mazgāts ar tādu iesmaržinātu ūdeni. Un uh, ir simboliski tas, ka to dara tie, kuri Pētera bazlikā atbild par uh, grēksūdžu uzklausīšanu. Uh, uh, brāļi konventuāļi, franciskāņu brāļi, kuri ikdienā uzklausa un mazgā cilvēku dvēseles, tad ir tie, kuri vēl pāvesta Jāņa Pāvila otrā laikā, tad rituāli mazgāja šīs palodas pie durvīm, parādot šo saikni, ka mēs vēlamies saņemt šķīstīšanu, mēs vēlamies uh, kļūt iekšēji, garīgi, atjaunoti un tīri, izjot caur šīm durvīm un ejot pa šo atgriešanās ceļu, kuram šīs durvis ir viens no elementiem un uh, uz ko šīs durvis mūs aicina. Šajā gadā savukārt uh, ir pāvests sekojis jau arī jaunam elementam, kas ir īsa Dieva vārda liturģija, proti tiek lasīts arī evaņģēlija fragments par Jēzus kā durvīm. Tātad pirms tiek atvērtas durvis, tiek pasludināts evaņģēlijs, kurā Jēzus saka, ka es esmu durvis, kurš ies caur mani, tas tiks pestīts. Un eh, šajā gadā pāvests eh, kā pirmais šķērsoja eh, šīs svētās durvis, aiz viņa sekoja dažādu nāciju, dažādu tautu un kultūru ticīgo pārstāvi, un procesijas veidā tad arī uh, citi garīdznieki, baznīcas locekļi, sabiedrības locekļi, tādā veidā parādot šo universālo aicinājumu uz atgriešanos, uz grēku piedošanu, uz atjaunošanos. Baznīcām durvis uh, ir uh, simboliska uh, zīme ne tikai svētā gada laikā, bet ir uh, arī jebkurā baznīcā, jebkuras durvis, tā vieta, caur kuru mēs ieejam svētajā vietā, un līdz ar to, zināmā mērā, veids to pašu vai līdzīgu funkciju kā svētās durvis, proti tā ir pārēja un uh, uh, uh, ienākšana uh, svētajā telpā. Un uh, arī baznīcām, kurām tiek atjaunotas durvis, tiek paredzēta sveci, speciāla svētība šīm durvīm, kura mūsu laikos tiek svinēta tādā kā um, vārda liturģijas ietvarā, proti tiek lasīti lasījumi, dziedāti psalmi un izteikta svētības lūkšana. Uh, jo durvīm ir eh, loma arī piešķirot sakramentus, jeb svinot sakramentus kā kristības sakramentā, piemēram, eh, pirmā satikšanās ir pie baznīcas durvīm, parādot simboliski to, ka tagad šis kristību kandidāts uh, ir uh, jau nonācis savā garīgajā ceļā, uh, savā sagatavošanas uh, posmā, ja runa ir par pieaugušu cilvēku, līdz baznīcas durvīm un uh, ir gatavs tajā ieiet, lai varētu saņemt kristības sakramentu. Arī simbolisms ir uh, laulības sakramentā, kurā jaunais pāris arī uzsāk šo savu procesiju ceļu līdz altārim tieši pie baznīcas durvīm tā ir vieta, kur priesteris var viņus sagaidīt, kur var viņus sveicināt, un tad savukārt šis, uh, šis uh, šī vieta, kurā viņi atrodas pie durvīm, ir kā jaunas dzīves sākums, laulības dzīves sākums, ieeja jaunā dzīvē. Un arī svinot uh, egzekvijas, jeb uh, atvadoties no uh, mūžībā aizgājušā cilvēka, kad viņa miesas tiek atvestas uz baznīcu, tad arī tiek sagaidīts šis cilvēks pie baznīcas durvīm, kura arī ir kā simbols uz to ceļojumu, jeb uz to ceļu, kurā mēs pavadām ticīgā dvēseli – no šīs zemes pie debesu tēva. Durvis tā tad ir uh, svarīga vieta baznīcā ne tikai svētā, gara, svētā gada laikā, bet uh, tās kalpo baznīcas dzīvē. Līdzīgi uh, pie durvīm pulcējās arī iesvētot jaunu baznīcu. Tā ir vieta, kurā bīskaps saņem baznīcas atslēgas, tās var nodot prāvestam, kurš šajā baznīcā kalpos, un tad caur kurām visi var tad svinīgā procesijā ieiet iekšā jaunajā dievnamā. Aicinu uz nelielu muzikālu pauzi, proti šajā Ziemassvētku laikā mēs dziedam kopā ar eņģeļiem slavas dziesmu Glorija, tad šoreiz tā ir – Mocarta komponēta. Thank you. Glorija, kuru komponējis Mocerts, un mēs runājam šajā raidījumā par svētajām durvīm, kurās uh, ir uh, pavisam nesen atvērtas Pētera bazilikā, uzsākot jubilējas gadu, kurš šogad ir veltīts cerībai. Šodien pāvests eh, atvēra vēl kādas svētās durvis un eh, nevis kādā no pāvesta bazilikām Romā, bet gan eh, Rebībija cietumā, cietuma kompleksā Romā. Tā bija viņa personiska vēlēšanās, lai otras durvis uzreiz aiz Pētera bazilikas, kuras tiek atvērtas šajā laikā, būtu tieši vietā, kurā visvairāk ir nepieciešama cerība, kurā visvairāk ir nepieciešams, lai Jēzus, kurš ir atnācis, lai izlaistu brīvībā ieslodzītos, un šeit varam saprast ne tikai burtiskā nozīmē, bet gan tos ieslodzītos, kuri ir ieslodzīti ar savu uh, vainu, ar pašpārmetumiem, ar eh, bezcerību, tad eh, lai viņiem tiktu dāvāts stiprinājums, ka ir iespējama jauna dzīve, ka ir iespējams saglabāt cerību, cerību, kura nepamet kaunā, kura nepieviļ, kā saka Pāvils vēstulē romiešiem. Tad eh, šodien pāvests līdzīgā vienkāršā veidā ar uh, nelielu lūkšanu pirms šo vārtu atvēršanas un ar pavisam īsu lasījumu no evaņģēlija par Jēzu kā durvīm, tad pieklauvēja pie šiem uh, cietuma vārtiem, speciāli sagatavotajiem vārtiem svētiem gadam, kuri tad tika atvērti svētās mises sākumā uh, Rebībija cietumā Romā. Tātad eh, ne tikai pāvesta bazilikā un ne tikai citās pāvesta svētvietās vai daudzās populārās svētvietās šī gada laikā, bet eh, arī simboliskā veidā šajā cietumā, bet arī daudzās citās vietās ir iespējams saņemt eh, to pašu žēlistību, ko ticīgie, kuri varēs doties uz Romu un iziet cauri šim svētajām durvīm, uh, jo tā ir saistīta ar cilvēku iekšējo sveceļojumu, ar vēlmi mainīties, ar vēlmi atvērties pirmām kārtām jau tai cerībai, kuru Dievs piedāvā šajā laikā, kuru Dievs vēlas mūsos atjaunot svētā gada laikā. Un pāvests atgādina, runājot par cerību un šim svētajam durvīm sakot – Brāļu un māsas dieva sirds durvis vienmēr ir atvērtas. Atgriezīsimies pie viņa. Atgriezīsimies pie sirds, kas mūs mīl un piedod. Ļausim, lai viņš mūs piedod, samierināsimies ar viņu. Viņš turpina, tāda ir jubilejas svēto durvju nozīme. Tās simbolizē Jēzu, pestīšanas durvis, kas atvērtas visiem. Mēs esam kā pazudušā savis, Mums ir vajadzīgs gans un durvis, lai atgrieztos tēva mājās. Jēzus ir gans, Jēzus ir durvis. Pāvests turpina uh, šo aicinājumu uz atgriešanos, uz uh, izlīkšanu. Pirmām kārtām ar Dievu, pieņemot viņa aicinājumu, bet uh, tad arī uz izlīgumu, ar samierināšanos, uh, ar otru cilvēku un gal galā pašiem ar sevi. Tāda ir šī žēlastība, kuru vēlamies iegūt svētajā gadā, bet tā ir arī žēlastība, kuru mēs ticam, ka varam saņemt un saņemam arī šajā laikā, kas ir Kristus dzimšanas svētku laiks, Ziemassvētku laiks, kurā pārdomājam lielo noslēpumu, kurā cilvēks var piedalīties Dieva dzīvē, jo Dievs ir kļuvis par cilvēku un kļuvis par vienu no mums. Šajā reizē vēlos arī no jums atvadīties. Atgādinu, ka svētā gada laikā, kas ir tagad iesācies pāvesta bazilikā Romā, bet eh, jau 29. decembrī tiks atklāts arī visā pārējā katoliskajā pasaulē, arī uh, mūsu katedrālēs, mūsu diecēzēs būs nozīmētas vairākas baznīcas, svētvietas katrā diecēzē, kurā arī varēs iegūt šīs pašas atlaides, to pašu žēlastību, ko tie, kuri varēs ceļot uz Romu un iziet cauri svētajām durvīm tur, uh, Un eh, ne tikai tie, kuri varēs doties svētceļojumā eh, uz šīm svētvietām Latvijā, bet eh, iespējams šo pašu žēlistību, atlaidu žēlistību iegūt arī apmeklējot šīs vietas, bet arī veicot žēlsirdības darbus, gandarīšanas darbus, piemēram, palīdzot tuvākajiem vai arī uh, atsakoties no kādas tukšas vai neauglīgas laika pavadīšanas un piepildot to ar kādu jēgpilnu nodarbi tuvākā labā vai arī kādas lūkšanas un garīgās prakses veikšanai. Lai priecīgs jums šis laiks – svētās durvis, tās tiks paturētas vaļā šī svētā gada laikā, bet Dieva svētās durvis, Dieva žēlsirdības durvis ir atvērtas vienmēr. Pa tām mēs varam iziet katru reizi, kad atceramies, ka mums ir žēlsirdīgais tēvs, kurš vēlas, lai pie viņa nonāktu visi viņa bērni, visi cilvēku bērni un lai mēs šīs durvis atvērtu un varētu ielaist pa tām arī tos, kas pie tām klauvē, mūsu līdzcilvēki, mūsu apkārtējie tuvākie, lai tādā veidā mēs atrastu tos dažreiz aizvērtos ceļus viens pie otra un varētu kopā, kā pāvests Francisks to vēlas, kopā piedzīvot kā izējām caur šīm durvīm, kā brāļi, kā māsas, kā baznīca, kā bērni, kā dieva ģimenes locekļi. No jums atvados, ar jums kopā bija priesteris Kārlis Miķelsons, jūs klausījāties rādījumu liturģiskā vārnīca, lai jums svētīgs šis Ziemassvētku laiks. Tu klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!